progresso ne devas esti multe costa. Multai homoi hodiau alfrontas la saman dilemon. La tecnico farigias pli cae pli complexa. Programaro postulas ciam pli rapidaen processoroin. Cae functiantai computiloi finigias en rubuio nur char ili estas tro mal por la plei nova vindoso. Set cio, se mi dirus al vi, che du el tiui mal novai masinoi cune, povas formi amon, ciu estas pli efika, pli secura, cae economie nevenkebla, En mia hodiaua son articolo mi montros al vi, kiel mi creis efican labor medion el du eble forgetindai apparatoi. Sen el spesi ec unu euron por nova hardvaro. Citiu aranjo estas ne nur venco de la ratio super la consumemo, sed ancau tecnica baso por mia proiecto esperanta retradio. Ciar bonai enhavoi cae tut monda comunicado ne raitas dependi de dica monuio. Unue, la tecnica simbioso. Cial du estas pli bonae ol unu. Anstatau aceti novan, multecostan apparaton, mi dividas la laboron inter du veteranoi sur unu mal nova persona computilo mi installis Antix Linuxon, kiu funccias en persista vivo modo startita de uso bo bastoneto sen tusci la jam defectitan fix GTL revivigas ec dec quin jaro in mal novan hardvaron. Mi usas gin, kier mian cefan ilon, por secura retumado cae por serciado en Google. Gi estas rapida, cer gi ne besonas moderna in pesain processoroin. La dua persona computilo gardas sian malnovan Windows-an sistemon. Gi restas reservita por rutinae tascoe en la productado de son articoloi mi tiu cele ne besonas malfermi la crozilon, cae tiel sparas capaciton, cio sia vice sparas ancao labor tempon. Por la son registrajoi, mi usas mal novan compufonon, cae connectas gin cun la computilo por prilaborado de la son dosiero. Due, la economia coro la ret al kiel ligilo. La plei granda problemo de du computiloi estas la interchangio de dosieroi. Sed ne necessas usi multekostan costan servilon, sed mi simple stopis uso bo pastoneton en mian ret alirilon. Tiel ambau computiloi ec conas tion bastoneton kiel comunan diskon mi povas scribi texton ce Windowso, cae tui povas malfermi gin ce Linuxo. Tio sparas tempon, elektron, cae la aceton de nova granda fix disco. Trie, praktika exemplo, mia laboro por esperanta retradio. Ciel tiu technica te amo helpas min en la praktiko? Gi ebligas al mi producti en havon por la tutmonda esperanto comunumo, sen ia ein finanza premo. Mi povas ancau prilabori la son registrajoen per la libera programo Audacity, char Linuxo usas malpli da potenzo. La malnova ventolilo de la computilo restas silenta. Cio estas perfecta por son registrado do se vi havas mal novan computilon, vi jam povas kun labori. Vi ne besonas luxan technicon por parto preni en la agado de la retradio. Concludo. La combino de saggia softvaro, existanta hardvaro, cae simpla usobo bastonetto ce la ret alirilo, estas la plei economia maniero labori hodiau. Gi estas ecologia, malmulte costa, cae tute suficia por atingi la mondon per nia lingvo.